13729 fatvo. Shabon oyida to'liq roza tutish mustahabmi? Savol: Sunnatga ko'ra Shabon oyida to'liq roza tutsam bo'ladimi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Shabon oyida rozani ko'paytirish mustahabdir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Shabonni to'liq roza tutganlari rivoyat qilingan. Ummu Salama radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان Men الله sallallohu alayhi va sallamning 2 oy ketma-ket roza tutganlarini ko'rmadim. Magar u zot Shabonni Ramazonga ulab yuborar edilar. Sunan Nasoiy 2496-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Nasoiy 2174. Abu Davudning rivoyatida esa Ummu Salama radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. U kishi shunday deydilar: "Annahu lam yakun yasumu min as-sanati shahran tamma illa Sha'ban yasiluhu bi Ramazon." Nabiy sallallohu alayhi va sallam yilning hech bir oyida to'liq roza tutmas edilar, faqat Sha'bonni Ramazonga ulardilar. Sunan Abu Davud 2336-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Abu Dovud 2336. Bu hadisning zohiridan payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Sha'bon oyini to'liq roza tutganlari ko'rinadi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning Sha'bon oyining ko'p qismida roza tutar, faqat ozgina qismidagina tutmaganlari ham rivoyat qilingan. Abu Salamadan rivoyat qilinadi. U shunday degan: Oyisha radhiyallohu anhodan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning rozalari haqida so'radim. Oysha onamiz shunday dedilar: Kana yasumu hatta naqulu qad soma va yuftiru hatta naqulu qad aftara. U zot shunchalik ko'p roza tutardilarki, hatto rosa roza tutdilarda deb qolardik. Shunchalik ko'p roza tutmay yurardilarki, hatto roza tutmay qo'ydilar-ku deb qolardik. ولم أراه صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا U zotning biror oyda Shabondagidan ko'p roza tutganlarini aslo ko'rmaganman. Shabonning deyarli hammasini roza tutib o'tkazardilar. Shabonning bir necha kunida roza tutmasdilar xolos. Sahih Muslim 1156-hadis. Ulamolar bu ikki hadisni muvofiqlashtirishda ixtilof qilganlar. Ba'zilar buni shu vaqtlarning turlicha bo'lganligi bilan izohlashgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayrim yillarda Shabon oyida to'liq roza tutgan bo'lsalar, boshqa yillarda esa uning ko'p qismida roza tutib, faqat ozgina qismidagina roza tutmaganlar. Shayx Ibn Boz Alloh u kishini rahmat qilsin, shu fikrni bildirganlar. Majmu fatavo li Shayx Ibn Baz 15-mujallad 416-bet. Boshqalar esa payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Ramazondan boshqa biror oyda to'liq roza tutmaganlar deb Ummu Salamaning hadisini u zotning Shabonning ozginasidan tashqari roza tutganlar deb ta'vil qilishgan. Ularning aytishicha, arab tilida kishi oyning aksariyatini roza tutsa, oyni to'liq tutdi deb aytish joizdir. Hofiz aytadi: Oysha radhiyallohu anhoning hadisi Ummu Salama radhiyallohu anhoning hadisidagi U zotning biror joyda Shabondagidan ko'p roza tutganlarini aslo ko'rmaganman. Shabonning deyarli hammasini roza tutib o'tkazardilar. Shabonning bir necha kunida roza tutmasdilar xolos degan so'zdan maqsad uning aksariyatini roza tutganlarini bayon qiladi. Termiziy ibn Muborakdan rivoyat qiladi. U kishi aytgan: Arab tilida kishi oyning aksariyatini roza tutsa, oyni to'liq tutdi deyish joizdir. Tibi aytadi. Buni u zot ba'zan Shabonni to'liq, ba'zan esa aksariyatini tutganlar deb tushunish kerak, toki u Ramazon kabi to'liq vojib degan gumon paydo bo'lmasin. Hofiz aytadi. Birinchi qavl to'g'riroqdir. Iqtibos tugadi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Shabon oyida to'liq roza tutmaganlar. Buning dalili Muslimning sahihida vorid bo'lgan hadisdir. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. U kishi shunday deydilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir amalni qilsalar, bar davom qilardilar. Kechasi uxlab qolsalar yoki bemor bo'lib qolsalar, tungi namozning qazosini kunduzi 12 rakat qilib o'qirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning biror kecha to subhga qadar qoyim bo'lganlarini ko'rmaganman. U zot Ramazondan boshqa oyda uzluksiz roza tutmaganlar. Sahih Muslim 746-hadis. Yana boshqa hadisda Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. U kishi shunday deydi: "Ma soma an-nabiy sallallohu alayhi va sallam shahran kamilan qat g'ayra Ramazon." Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ramazondan boshqa payt hech qachon bir oy to'liq roza tutmaganlar. Sahih Buxoriy 1971, Sahih Muslim 1157-hadis. Sindi Ummu Salamaning hadisi sharhida shunday deydi: Shabonni Ramazonga ulab yuborardilar degani ikkala oyda ham roza tutardilar. Zohiridan o'zot Shabonni to'liq tutganlari ko'rinadi, lekin buning aksini ko'rsatuvchi rivoyatlar kelgan. Shuning uchun buni o'zot bu oyning aksar kunlarida tutganlar, go'yoki hammasini tutgandek va uni Ramazonga ulaganlar deb tushuniladi. Agar Shabon oyida rozani ko'paytirishning hikmati nima deb so'ralsa, buning javobi quyidagicha. Hofiz aytadi: Bu borada eng avlosi Nasoiy va Abu Dovud tomonidan rivoyat qilingan hamda Ibn Huzayma tomonidan sahih deb topilgan Usoma ibn Zaydning hadisidir. Usoma ibn Zayd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Men yo Rasululloh oylardan birortasida Shabondagidek roza tutganingizni ko'rmadim dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam shunday javob berdilar: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم Bu shunday oyki odamlar Rajab va Ramazon orasida undan g'aflatda qoladilar. Vaholanki bu oy amallar olamlar Rabbisi huzuriga ko'tariladigan oydir. Men esa amalim ro'zador holimda ko'tarilishini yaxshi ko'raman. Sunan Nasoiy 2678-hadis. Hadis hukmi hasan. Manba Sahih an nasoi 2356. Wallahu a'lam.